Demak, mu'minlar gunohi kabiralardan tiyilishlikka ma'mur va bu ma'mur bo'lgan vazifani o'tashliklari bilan alloh subhanahu va taoloning rahmati ularga rahmatiga sazovor bo'lishadilarda o'tgan xatolarini va boshqa mayda xatolarni hammasini alloh subhanahu va taolo kechiraman deb va ulug' dargohga olib kiraman deb va'da qilyapti qaytarilgan gunohlarning biz maydalaridan va xatolardan hech o'zimizni tiyolmaymiz Hadis shariflarda kullu ibn adam xatto'un va khayrul xatto'in at-tawwabun. Har bir odam farzandi xato qiluvchidir. Ya'ni xato qilib ham ko'p xato qiluvchidir. Lekin ko'p xato qiluvchilarning eng yaxshisi tavba qiluvchilardir. Tavba Alloh subhanahu va taologa qilgan xatoni qaytib qilmaslikka ahd berish va shu ahdda sobit bo'lmoqdir. boshqa insonning kichkina xatolariga Alloh subhanahu va taolo bu ularni agar katta gunohlardan tiyilsa, kafforat qilishlikni va'da qilyapti. Abu Tolibin Makki gunoh kabiralar haqida boshqa ulamolar ham ko'plari gapirishganlar. Bu kishi sahobalarning so'zlarini hammasini jamlab, men shu gunoh kabirani to'rttasini qalbda topdim dedilar. Birinchi shu qalbda bo'lgan gunoh kabiralarning bittasi ashirku billah, Allohga shirk keltirishlik. Inson ko'proq shirk bu qalbda vujudga keladi va keyin bu amalga zohir bo'ladi. Va ma'siyatda davom etishlik, gunohni ba'zi gunohlar gunohi kabira bo'lmasa ham, lekin shunda davom etishlik gunoh kabiraga aylanadi. ya'ni gunohi sag'irani sal pamlab unda davom etishlik bu davomat bilan gunoh kabiraga aylanadi Allohni rahmatidan umidsiz bo'lishlik bu ham gunoh kabiralardan alloh subhanahu va taolo Allohni rahmatidan umidsiz bo'lishlikdan qaytargan يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله Allohning rahmatidan umidsiz bo'lishlik insonni islomga amal qilish yo'lini to'sib qo'yadi. Islomga kirmasdan inson har qancha xatolarni qilgan bo'lsa ham, shu xatolarini xato ekanligini bilib, Allohning rahmatidan umid qilib keyingi hayotida jiddiy bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo gunohlarini xohlasa kechadi. Ya'ni hadislarning mazmuni ketishlikka va'da qilingan. Shuning uchun Allohning rahmatidan umidsiz bo'lishlik mumkin emas. Umidsiz bo'lsa nima bo'ladi? Endi men hech men gunohim kechirilmaydi deydi avvalgidan ham battar gunohlarni qilishlikka sabab bo'ladi. Allohning makridan xotirjam bo'lish. Biz ummati Muhammadmiz, bizga hech narsa bo'lmaydi deb xotirjam yurishlik bu gunoh kabiralardandir, birodarlar. To'rttasini tilda topdim deydilar. yolg'on guvohlik berishlik, pokiza ayollarning sha'niga tuhmat toshini otishlik va gunohga botiruvchi qasam, yolg'on qasam ichishlik va sehr. Bular odatda bu narsalar ko'proq til vositasi bilan bajariladi. Uchtasi qorinda topdim deydilar. Birinchi maq qiluvchi ichimlikni ichish va yetimning molini yeyishlik va sutxo'rlikdir. Mana bu narsalar gunoh kabiralardan. Ikkitasi insonning avratida, bittasi zino, ikkinchisi livotagarlik. Mana bu narsalar gunoh kabiralardandir. Ikkitasi qo'lda odamni nohaq qatl qilishlik va o'g'rilik qilishlik mana bu gunoh kabiralardandir. Bittasi oyoqda Allohning yo'lidagi jihodga chaqirilgan vaqtda bundan bosh tortib chekinishlik bor. gunoh kabiralardan. Bittasi hamma jasadga taalluqlidir, ota-onaga oq bo'lishlikdir. Bu hamma jasadga taalluqli bo'lgan narsa. Inson hamma jasadi bilan ota-onaga itoat qilib, ota-onaga yaxshilik qilmoqlik kerak edi. Ya'ni shariatga muvofiq bo'lish sharti bilan. Bu shariatga muvofiq bo'lgan buyruqlarda ota-onaga hamma a'zosi itoat qilishligi kerak edi. Mana bunda itoat qilmaslik bu gunohi kabiralardan hisoblanadi. Xullas gunoh kabiralar shu ba'zi bir olimlarning Abu Tolibil Makkiyni o'zlarini bu fikrlarini bayon qildik. Ba'zilar gunoh kabiralar ijtanibu sab'al mubiqat yettita halaq qiluvchi narsadan o'zinglarni chetlatinglar degan hadisda yettita zikr qilingan. Ba'zilar Bular asosiysi deb gunoh kabiralar 70 taga yaqin ham deyshgan. Ba'zi biz darslarimizda gunoh kabiralarni bayon qilganmiz. Xullas, ba'zi bir gunoh kabiralardan inson tiyilishligi uchun oxiratdagi bu gunoh kabiraning qattiq azoblarini ham eshitishmaguncha u inson undan tiyilmaydi. Samrat ibn Jundab radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharif mana bu gunoh kabira bilan qiyomat kuni oxiratda azoblanayotgan ba'zi kishilarning ko'rinishlarini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilib aytadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam deydilar Samurat ibn Jundab radhiyallohu anhu كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم من رؤيا فيقص عليه من شاء الله أن يقص وإنه قال لنا ذات غداة إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مبتجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيفلغ رأسه فيتدهدهه الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى قال قلت لهما سبحان الله ما هذا قالا لي انطلق انطلق فانطلقنا rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashoblariga ko'p aytardilarki sizlarni bittalaringlar nima tush ko'rdi tushini aytsin dedilar olloh qissa qilib aytib berishlikni xohlagan kishilar aytib berardilar va shuni ba'zi vaqtlarda tushni tavilini aytib shu ashoblardan odat sharifalari nima tush ko'rdi kim nima tush ko'rdi deb so'rardilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning odat sharifalari buni so'rash va safarga borgan vaqtda safardanga jo'natganlarida shu safardan kelgan kishilarni o'tkazib so'rardilar safardagi voqealarni mana siyra kitoblardagi bo'lgan e, bu odat sharifalari zikr qilinadi mana bu o'rinda odat sharifalardan bittasiki kim tush ko'rdi deb doim ko'p so'rardilar bir kun bizlarga aytdilarki kim tush ko'rdi deb boshqa rivoyatlarda shu keladi hech kim tush ko'rdim deb aytmaganlarda men tush ko'rdim deb o'zlarining tushlarini aytdilar shu kechada ikkita keluvchi keldi meni oldimga dedilar ikkovlari menga aytdiki ketdik deb ya'ni yuring dedi men ular bilan birga yurdim bir chalqancha yotib turgan odamni oldiga keldik. Boshqasi uni ustida bir tosh bilan turibdi. Sohra deb, ya'ni harsang toshdan uchirilgan toshni aytiladi. Mayda narsani emas, birodarlar. Uni haso deydi arab tilida. Biz mayda tosh desak, ular haso deydi, uni barmoq bilan chertsa bo'ladi. Sohra deb birovni ursa, uni albatta jarohatlaydigan katta bir harsang toshdan olingan qismini sahra deyiladi. Ikkinchisi, ya'ni bir odam chalqancha yotibdi, ikkinchisini qo'lida shunchalik bir tosh bor. U bu tosh bilan chalqancha yotganini uryapti va boshini yorib tashlayapti. Tosh ancha nariga yumalab ketyapti. Toshkani orqasidan bu odam, ya'ni tik turgan odam borib olyapti. Toshni olib kelguncha boshi tuzalib qolyapti-da, yana tosh bilan uryapti, tosh boshini yoryapti-da, shu tosh yumalab ketyapti, toshni olib kelguncha boshi yana tuzalib qolyapti. Men ajablanib subhanalloh. Ma hadali? Bu ikkovi kimlar bular? deb so'radim. Menga meni olib ketishgan ikkita olib ketuvchilar yuring yuring deb takror aytishda biz yurib ketdik. فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومن خرق إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى قال قلت سبحان الله ما هذا قال قال لي intolik, intolik fantaloqni. Biz bir bo'ynini yerga qo'yib yotgan odamni oldiga keldik. Avvalgi hadisda muzdaji'in deyiladi. Bu ham yotgan, lekin har qanday yonboshlab yotgan bo'lsa ham mustaji'in deyilaveradi Ammo albatta bo'ynini yerga qo'yib osmonga qarab yotgan odamga iste'mol qilinadi. Bir odam shunday yotibdi, ikkinchisi bo'lsa temirdan bo'lgan changak bilan uni ustida turibdi. Changak mana hammamiz ko'rganmiz, shu go'shtlarni osib qo'yadigan temir changak. U changakni ko'tarib kelib, yuzining bir yarmini qismini shu qattiq bu iyagiga bu changakni solib bo'ynigacha mayda mayda qilib qirqib tashlayapti va dimog'iga ham solib bo'ynigacha shu changakni tortib mayda mayda qilib bo'lib tashlayapti ko'ziga shu changakni botirib bo'ynigacha yana uni ham mayda mayda qilib tashlayapti keyin ikkinchi yarmiga burilib ikkinchi yarmida ham boshining birinchi yarmida nima qilayotgan bo'lsa shuni qilyapti Men ajablanib, bu ikkovi kim u nima dedim. Ular aytishdiki, qani yuring yuring deb takrorladi biz yurib ketdik فأتينا فأتينا على مثل التنور فأحسب أنه قال فإذا فيه لغة وأصوات فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاكم ذلك اللهب ضو ضو قلت ما هؤلاء قالا لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على نهر فأتينا على نهر حسبت أنه كان يكون أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا قلت لهما ما هذان قالا لي انطلق انطلق فانطلقنا bir tannurga o'xshagan narsani ustiga keldik الله rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushlarini bayon qilyaptilar. Gumon qilamanki, deydilar raviy shu tannurga o'xshagan narsani ichidan shovqin so'ron ko'tarildi. Biz bu tannurga qaradik. Unda er yalang'och er kishilar va yalang'och ayollar turibdi. Ularga tannurga o'xshagan narsaning pastidan alanga kelsa, alanga kelgan vaqtda dot faryod ko'tarilib ketyapti. Men so'radimki, bular kimlar dedim. Menga qani yuring, yuring deb takrorlashdi. yurib ketdik va bir anhor ustiga keldik. Gumon qilamanki, dedilar rovi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu anhorni qonga o'xshagan qizil narsa oqayotganligini. Anhorda bir suzib turgan bir odam turibdi. Anhorning qirg'og'ida oldiga ko'p tosh to'plab olgan bir kishi turibdi. Bu suzib borayotgan odam suzganicha suzyapti. Keyin shu tosh to'plagan odamni oldiga qirg'oqqa chiqishlik uchun harakat qilyapti. Og'zini ochyapti. Og'ziga tosh bilan urib toshni og'ziga kirgizib yuboryapti. Bu suzib u yoqqa chekinyapti keyin yana qaytib kelishga majbur bo'lyapti qachon qaytib kelsa og'zini ochyapti og'ziga toshni urib kirgizib yuboryapti men aytdimki bu ikkovlari kim dedim aytishdiki yuring yuring deyishdi yurib ketdik فأتينا على رجل كريه المرآة أو كأكره ما أنت راء رجلا مرأة فإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها قلت لهما ما هذا قالا لي انطلق انطلق فانطلقنا bir ko'rinishi nihoyatda xunuk bo'lgan odamni oldiga keldik yo roviy boshqacha qilib aytganki hayotda ko'rgan narsangni xunugi qanaqa bo'lsa shunaqa xunuk narsani oldiga keldik uni oldida bir o't turibdi bu o'tni u yondirib yoqib o'tiribdi va uni atrofida chopib yuribdi men aytdimki bu kim dedim desam yuring yuring dedi deyishdi menga yurib ketdik فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور ربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط قلت ما هذا ما رأيتهم قط وذكرت روايته والله أعلم وما هؤلاء قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن قال لي ارق فيها فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فأتينا باب المدينة فاستفسنا فاستفسنا فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا رجال شطر شطر منهم كأحسن ما أنت رائع وشطر منهم كأقبح ما أنت رائع قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر وإذا هو نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة قال قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء قال لي هذاك منزلك قلت لهما بارك الله فيكما فذرني فأدخله قال أما الآن فلا وأنت داخله Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, ketdik. Bir yetib keldikki, nihoyatda o'simliklari ko'p bo'lgan bir boqqa keldik. Rawdatin ma'tamma, ya'ni nihoyatda o'simliklari qalin va uzun bo'lgan bir boqqa yetib keldik. Bahor gullarining hamma turidan bor. Bu bog'ning o'rtasida uzun bo'ylik bir kishi turibdiki uzunligidan boshini ko'rishlikka yaqin bo'lmayman bu kishining atrofida ko'p farzandlar turibdi bolalar men buncha bolalarni hech ham ko'rmaganman deydi bu kim desam bular kim desam yuring yuring deb takror qilishdi yurib ketdik bir katta daraxt oldiga yetib to'xtadik men bunaqa katta daraxtni va bunaqa go'zal daraxtni ko'rmaganman deydilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunga chiqing deyishdilar shu daraxtga chiqdik va bir oltin va kumushdan bo'lgan kumush oltin g'ishtlardan bo'lgan bir shaharni ko'rdik shu shaharning darvozasini oldiga keldik bedan darvozaga kirishlikni talab qildik ochildi kirdik u yerda ba'zi kishilar turibdi bu odamlarning yarmi eng chiroyli odamlar yarmi bo'lsa eng xunuk suratdagi odamlar ikkovlari bu odamlarga boringlar bu anhorga tushinglar deyishdi bu anhor ko'ldalang uni bo'lib turgan anhorga tushishdi u anhorning suvi oqlikda xuddi bir tutga o'xshaydi. Ular borib shu anhorga tushdida, keyin bizlarni oldimizga qaytib keldi va ulardagi xunuk holatlar yo'qolgan holatda. Bular eng chiroyli suratda bo'lishib qoldi. Menga aytishdiki, mana bu 8 ta jannatning bittasi jannatu adn deyshlar. Mana bu bo'lsa sizning manzilingiz deb menga ko'rsatishdi. Ko'zim shu manzilga qarab tepaga qarab shunday ko'zim o'z öz o'zidan shunday tepaga qarab qoldi qarasam bu qasr xuddi oq bulutga o'xshagan tiniq qasr ikkovlari menga aytishdiki mana bu qasr sizni joyingiz deyishdi men ularga aytdimki olloh ikkovinglarga barakot bersin barakotli qilsin ikkovinglarni meni o'z holimga qo'yinglar manzilimga kiray dedim ular aytishdiki hozir mumkin emas albatta siz bu manzilga kiruvchisiz deyishdi men ikkovlariga aytdimki bugungi kechada bir qiziq narsalarni ko'rdim bu ko'rgan narsalarimni kimlar va nimalar dedim biz sizni xabardor qilamiz bu ko'rgan narsalaringizdan deyishdi أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالرأس يثلغ رأسه بالحجر فإنه رجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة أما boshi tosh bilan yorilib turgan odam bu qur'onni o'rgangan qur'ondan ba'zi suralarni olganda shuni voz kechgan keyin va farz namozlardan beparvo bo'lib uxlab qolgan odam farzlardan g'aflatda qolib yurgan odam farz namozdan qolgan odam shu har doim boshi yorilib tosh yumalab ketib toshni yana olib kelguncha tuzalib yana boshi yorilayotgan odam farz namozlarni o'qimagan odam qur'onni o'rganib qur'onni keyin tashlab yuborgan وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه رجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق أما iyagi bo'ynigacha changak bilan mayda mayda qilib qirqilayotgan va dimog'i bo'ynigacha mayda mayda qilib qirqilayotgan va ko'zi bo'ynigacha mayda mayda qilib qirqilayotgan odam bu uydan chiqib hamma atroflarga yetadigan yolg'on so'zni gapirib yurgan odamdir وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزباني أما tandurga o'xshagan binoni ichida turgan yalang'och kishilar va ayollar bular zinokor xotinlar va zinokor zinokor erkaklar va zinokor xotinlardir dedilar. أم وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا أما anhorda suzib qonga o'xshagan anhorda suzib qirg'oqqa kelganda og'ziga tosh bilan urib kirgizilayotgan odam sutxo'rlik bilan shug'ullangan odam وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم مالك خازن جهنم ammo ko'rinishi xunuk o'tni oldida turib o'tni yondirayotgan va o'tni atrofida yurayotgan nihoyatda xunuk bo'lgan odam bu jahannamning posboni molikdir molik qur'oni karimda zikr qilingan jahannam posboni ko'rinishligi o'zi azob ey molik robbingizga xitob qiling bizni hal qilib bizni halok qilib tashlasin deydi sizlar hali turasizlar bu yerda deydi molik shuning uchun bu o'tni yondirib o'tni atrofida yurgan jahannam posboni molik dedilar وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم وأما البلدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة وفي رواية البرقاني ولد على الفطرة ammo bog'dagi uzun bo'yli kishi ibrohim alayhissalom atroflarda turgan bolalar fitrat bilan o'lgan bolalar ya'ni go'daklik vaqtida gunohga og'ishda bo'lmasdan o'lib ketgan bolalar ba'zi barqoniy rivoyatlarda alal fitra fitrat asosida tug'ilganu kamolot yoshiga yetmasdan vafot qilib ketgan bolalar shunda ba'zi musulmonlar aytishdilarki ya rasululloh va avladul mushrikin mushriklarni farzandlari ham shunday bo'ladimi ya'ni mushrik dinsizlarning farzandlari borki ular gunoh qilmasdan go'daylik vaqtida o'lib ketadi hali taklifot bo'lmasdan turib rasululloh sollallohu alayhi vasallam va avladul mushrikin mushriklarni avlodi ham shunday deb qo'ydilar bu mushriklarning avlodi haqidagi ixtiloflik masala bor ulamolarning ba'zilari mana bu hadis sharif ham shunga dalolat qiladi mushriklarning farzandlari kamolotga yetmasdan o'lib ketgan vaqtida bular jannatdagi bular g'ulomlar xizmatkorlar bo'ladi deyishadilar mana bu hadis sharifda ibrohim alayhissalomning atrofida bolalar turibdi deganlari millati ibrohimda tozaligida o'lib ketgan وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم أما yarmi chiroyli bo'lgan yarmi xunuk bo'lgan biz bu yerda izohlab aytolmadik o'zi insonlar turibdiki yarim tarafi chiroyli yarim tarafi xunuk yarmi deyishlikdan murod ya'ni yarmi yarim tarafi xunuk yarim tarafi bo'lsa chiroyli bular kimlar yaxshi amal ham qilgan va gunohlar ham qilgan odamlar ba'zi bir kishilar namoz o'qishadi gunohi kabiralarni ham qilishaveradi mana bu odamlar yarmi chiroyli yarmi xunuk odamlardir olloh bularni gunohini kechirgan bo'lsa shu anhorga tushinglar deydida chiroyli bo'lib chiqishadi lekin shu narsaning azobini tatishligini belgisiga ishora bo'lyapti bu hadis sharif imom buxoriy mana bu hadis sharifni rivoyat qilganlar ba'zi bu hadisni rivoyat qilingan hadislarda uzunroq suratda ham rivoyat qilingan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu tushlaridagi voqea aytgan bo'lsalar merosga olib chiqilgan vaqtda anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم imom abu dovud rivoyatlarida keltirilgan meni merosda ko'tarib olib chiqilinganda bir toifa odamlarni oldidan o'tdimki ularni misdan bo'lgan tirnoqlari borki yuzlarini tatalashyapti o'zlari va ko'ksilarini tatalashyapti bu ixtiyorlari bilan emas o'zidan o'zi majbur qilib qo'yadi alloh subhana va taolo mana bunday azoblanib o'zlariga azob berishyapti men aytdimki ey jibril bular kimlar deb so'radim jibril alayhissalom aytdilarki odamlarni go'shtini yeb g'iybat qilgan kishilar va ularning obro'lariga tuhmatlar qilib gapirib yurgan odamlar dedilar shuning uchun agarki bizni haqqimizda birov tuhmat qilsa bir birodarlar bir birodarlar biz ularni haqida tuhmat qilmasligimiz kerak mana bu hadis shariflar shunga dalolat qiladiki gunohi kabiralarni qilgan kishilar qattiq bir azoblarga giriftor bo'lishligiga ishora bo'lyapti. Va undan tashqari kofir bo'lgan odamlarning qilgan gunohlari asosida azoblanishligiga bu hadis sharif dalolat qilyapti. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mana bu hadis shariflarni agar shu o'zlarining sahobalariga aytib berdilar va shu narsa ularga bir ajoyib bir ta'sir qildiki, butun fash rivojlangan bashariyat fash rivojlangan bashariyat tarixida ribo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelishlaridan ilgarigi davrdaqa rivojlangan bashariyatni tarixi yo'q birodarlar zino rivojlangandaqa davr yo'q va hamda mast qiluvchi ichimlikni ichishlik rivojlangan bunaqa davr yo'q shunday davr shunday pokiza jamiyatga aylandiki rasululloh sollallohu alayhi vasallamning daqiq tarbiyalari ostida bu jamiyat axloq bobida boshqa boblarda o'rnak bo'lganga o'xshagan qiyomatgacha bo'lgan bashariyatga o'rnak bo'lib qoldi gunohi kabiralardan intajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum va nudkhilkum mudkhalan karima agar sizlar qaytarilingan gunohlarning kattalaridan ishtinob qilsanglar inson kichkina gunohlarni xohlasa ham xohlamasa ham qilib qo'yadi xatolarni qilib qo'yadi lekin bu xatoda isror gunohga deyiladi davomiy qilishlik agarchi gunoh sag'ira bo'lsa ham la sag'irata ma'al isror va la kabirata ma'al istig'for istig'for aytsa gunoh kabira yo'q ya'ni gunoh kabirani qilib qattiq tavba qilib qaytsa gunoh kabira qildi deyilmaydi ammo vala ma'al isrof davomiy qilishlik bilan gunohi saghira deyilmaydi shuning uchun ko'p bu yerda yana shuni gapirib o'tishimiz hozir ko'proq biz jamiyatda kashandalik rivojlanganligi uchun shunga ishora qilib o'tamiz kashandalik ko'p odamlar buni aslida shu kashandalik qilinayotgan narsa qur'onda hadisda yo'q deyishadi to'g'ri hozirgi til bilan ajnabiy millatlarning tili bilan qur'oni karimda hadis sharifda yo'q haqiqatda va shu bilan birga maqtuvchi ichimlikning hozirgi zamondagi turlari ham qur'onda hadisda yo'qdir birodarlar lekin maqtiluvchi ichimlik hammasi bizga haromdir bu hadisda bor uning turlari har xil bo'lishligidan qat'iy nazar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarning xabardor qildilarki bir toifa odamlar keladiki mast qiluvchi ichimlikning nomini o'zgartirib ichadigan toifalar keladi dedilar mana bu xuddi hozirgi davrda bunga gurkiragan qo'ng'iroqlik bir nomlarni qo'yib turib butun hozirgi vaqtda mast qiluvchi ichimlikniga g'arq bo'lgan odamlar bor shunga o'xshagan bu narsa bu kashandalik ham xuddi shuni misoli birodarlar alloh subhanahu va taolo isrofdan bizni man qildi va hadis shariflarda la zarar va zararlantirish mumkin emas undan tashqari qur'oni karimda dedi bizga halol qilindi ya'ni nihoyatda pokiza narsalar ammo habis narsalar bizga harom qilindi demak biz savol qilamizki shu kashandalik qilinayotgan narsa nima toyibotmi hech qaysi bir aqli bor odam buni toyibot nihoyatda pokiza narsa demaydi ularning ko'ziga bu pokiza narsa deyishlik kashandalik qilayotgan odamni shunday yahudlar rasmlarini suratlarini olishadiki hayotida bu kashandalik haqida eshitmagan narsa shu odamni qo'lida turgan narsa oltindan qimmat narsaga o'xshaydi qilib suratini oladi va shu kashandalik solingan idishlarni ichiga eng pokiza narsalar solingan narsaga o'xshatib bu narsani chiroyli shaklda qilishlik bu yahud millatlarining bu narsani makr hiylasidir birodarlar dunyoni hamma deylarga qarasangiz bu kashandalikni shunday qo'lida o'zi kashandalik qilib tortib turgan rasmini olsa umrida shu narsani bir bolani hayotda shu kashandalikni ko'rsatmasdan ko'rsatmasdan katta qilsangiz dunyodagi eng qimmat insonga foydali narsa shu bo'lsa kerak deydigan qilib rasmni oladi bu narsalar nima uchun boshqa narsalarni suratini bunaqa go'zal ko'rsatilmaydi dunyodagi pokiza narsalar olamda ko'p lekin ularni noma qilib birortasi ko'rsatilmaydi faqat shu narsalar qayerga borsangiz buni shunday shaklda qilib yozib qo'yilinib ko'rsatilinishligi insonlarni buzishlik uchundir birodarlar bu narsani kofirlar aytsa yo dinsizlar aytsa bunga ajab emas ular albatta o'zlarining boradigan jahannamga tayyorgarlik ko'rishlari kerak ular butun gunohlarni qilishlari kerak ular butun fohisha buzuq narsalarning jamiyatda tarqalishligini yaxshi ko'radigan toifalar bular albatta mushrik kofirlar lekin buni musulmonlar shunaqa deyishligi musibatdir birodarlar shuning uchun bu narsani biz gunohi kabira bo'lishligi la ma'al isror gunohi sag'ira deyilmaydi isror davomiy bilan agarki biz buni ho'p hayyibotmas deyishlikka muttafaqun alay bo'lsa habismas deb bir odam biz habis deb narsa aytolmaylik deylik shu narsani deganimizda u narsa kichkina gunohga aylanadi deylik shu kichkina gunoh bo'lganda davomiy bo'ladigan narsa olamda kichkina gunohlardan bitta eng kuchlisi bo'lsa mana shu kashandalikdir birodarlar davomiy bo'lib o'zi kech ertayu kech shu narsa bilan shug'ullanishlik bu narsa gunohi sag'ira bo'lgan suratda mabodo eng kichkina bo'lganda shunda davomiy bo'lishligi bilan gunoh kabira bo'ladi shuning uchun bunday narsani dinsiz odamlar esa ajab emas ular albatta bu narsani maqtashlari kerak bo'lmasam ular dinsiz bo'lolmaydi birodarlar lekin dindorman deb bu narsani islom ismidan aytishlik bu narsa nihoyatda bir xatarlidir bu sollallohu alayhi vasallam bir ashrof soa qiyomatning belgilaridan ba'zi bir narsalarga ishora qilib o'tdilar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki abdulloh ibn masud roziyallohu anhu rivoyat qiladilar ahmad ibn hambal o'zlarining musnadlarida sahih isnod bilan keltirganlar qola rasululloh sollallohu alayhi vasallam إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وقطع الأرحام وشهادات الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم رسول الله صلى الله عليه وسلم mana bu hadis shariflarda qiyomatdan ilgari ya'ni taslimal xossa birinchi belgilardan bittasi xos odamlarga salom berish dedilar ya'ni salomni odamlar tanigan odamigagina beradi bu ham qiyomatni alomatlaridan dedilar ayil islomi afzol deganlarda islomning qaysinisi afzal deganlarda bu taniganingga va tanimaganingga salom berishlik deydilar salomni faqat tanigan odamga berilmaydi birodarlar ommatan shu xos odamlarga ya'ni tanigan odamlarga salom berishlik bu qiyomatdan ilgarigi boshlanadigan amallardan bittasi dedilar boshqa abdulloh ibn masuddan ahmad ibn hambalning musnadlarida rivoyat qilingan boshqa hadis ham bor unda bu so'z ochiqroqdir boshqa rivoyatlarda qiyomatda alomatlaridan mana salom tanishlik bo'lishi kerak bunga ham tanish tanish odam uch daqiqa bo'lsa salom beriladi hamma narsa tanish asosida bo'lganga o'xshagan bir narsani berish ham tanishga hamma narsa yaxshilik ham tanishga salom ham tanishga bo'lib ketadi tanish odam uchrab qoluvdi bir salom berib qo'ydim deydigan bo'lib qolinadi tijoratning hamma joyda fosh bo'lib ketishligi qiyomat alomatlaridan birodarlar hamma sohani tijoratga bog'lanib qolishligi bu xalqning hunar bobida hamma bobdagi qoloq bo'lishligiga sabab bo'ladi bu xatardir birodarlar bu degan so'z tijoratning bir millatda fosh bo'lishligi og'zini oldida tursagina yeyolmaydigan bo'lib qolishlikdir bu o'ylang bu biror bir xalqni hunarmandchilik rivojlanmasdan pastlab ketishligi bu xalqqa butun tijorat asbobi ham yo'qolib borib shu millat yo'qolib ketadi shuning uchun qaysi millatni tugatishlik bo'ladigan bo'lsa shu millatni imtihonda islom dushmanlari yoinki o'zini millatinigina hokim qilishlikni o'ylagan millatlar boshqa millatlarga tijoratni fosh qilib tashlaydi mana bu narsa bu millatda hunarmandchilikni yo'qib ketishligiga sabab bo'ladi qiyomatdan ilgarigi bo'lib ya'ni bu millatni qiyomati bo'lib qola qoladi o'zi chunki hech kimda bir qobiliyat bir narsanida toqat qobiliyat yo'qolib boraveradi Bundan murod tijorat yomon narsa degani emas, birodarlar. Tijoratning tosh bo'lib hammaga om bo'lib ketishligi hunar maydonida hamma narsada orqada qolib ketishlikka sabab bo'ladi. Hatto tijorat shunday tosh bo'ladiki, deyaptilar. Bu hozirgi zamonda bu so'z qiziq eshitilmaydi. Ayol kishi eriga ham tijoratda yordam beradigan darajaga chiqib ketadi. Hozir emas, birodarlar. Er kishi ayoliga yordam beradigan manzilga chiqdi hozir asosiy tijoratni ayol kishi bajarib eri unga yordam beradigan bo'lib qoldi yoyinki bu uy poylab turadigan bo'lib qoldi mana bu qiyomatni belgisi birodarlar hatto shunday bo'ladiki desa sahobalar bunga ajablanishgan ayol kishi erini tijoratiga yordam beradigan darajaga chiqadi deganlar mana bu narsa qiyomatning ilgarigi bo'ladigan ishlardandir biz qaysi soatga ketayotganligimizni bilib qo'ymoqligimiz kerak dinsizlar bilan biz ishimiz yo'q birodarlar lekin musulmon kishilar bu haqda o'ylab qo'ymoqliklari kerak qatal arham butun qarindoshlar bilan aloqani uzilishi shahadata zur yolg'on guvohlik berishlik haq guvohligini bekitishlik qayerga borsangiz haqni aytmaydi birodarlar haqli guvohligini bersa shu narsani shu odam qilganmi desa men shunda yo'q deb boshqa bu gapga o'ta boshlaydi hamma odam haqni guvohligini berishtiradi mana bu narsa qiyomatning alomatlaridan dedilar ming to'rt yuz yil ilgari berilgan xabarlardan birodarlar allohga ming hamdlar bo'lsinki bizning shunday payg'ambarimiz bor bizlarni bir oylik, ikki oylik narsadan ogohlantirib qo'ymaganlar. Qiyomatgacha bo'ladigan hamma narsadan ogohlantirganlar. Mana bu hadis shariflari ham ogohlantirgan so'zlardandir. Zamon oxirlashganda zulm ko'payadi. Hattoki zulm shu darajada bo'ladiki, zulmga qarshi tayinlangan odamlar zulm qiladi dedilar. Ahmad ibn Hanbal hokim tabaroniy bu kabir kitobida sahih isnod bilan abu abu umomadan rivoyat qilinadiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki يكون في آخر الزمان رجال معهم سياط كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه zamon oxirlashganda kishilar bo'ladiki ularni qo'lida molni dumiga o'xshagan qamchilar yuradi. Ya'ni bu qamchi molni dumiga o'xshaydi. Ular ertaman Allohning g'azabi bilan chiqib ketadi, uylariga Allohning g'azabi bilan qaytib keladi dedilar. Ba'zi rivoyatlarda Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Sinfani min ahli an-nar lam arahuma" ikki toifa jahannam ahlidan ikki toifa borki, bularni men ko'rmadim dedilar. Ya'ni men uni davrida ko'rmadim. Yo'inki ma'nosi vallohu alam bunaqa ahli jahannamni qattiq azoblanadiganini ko'rmadim dedilar. Ikkita ma'nosi. Birinchisi qawmun baqar Birinchisi molni dumiga o'xshagan qamchilar qo'llarida bo'lgan odamlarki, bun bilan odamlarni urishadi. ma'ila la yadkhulnal jannah ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا ikkinchi toifasi yarim yalang'och ayollar kasiyatun ariyat qarasangiz kiyimi yo'q desangiz kiyimi bor kiyimi bor desangiz kiyimi yo'q kiyimi bor desangiz ham bo'laveradi kiyimi yo'q desangiz ham bo'laveradigan mu'minlar odamlarni o'ziga moyil qilishlikka harakat qilishadi mailar o'zlari ham yurish turishlarida moyil bo'lib maqom qilib yurishadi boshlari xuddi harakat egilib ketayotgan tuyaning o'rkasiga o'xshaydi ya'ni buxt tuyaning bir turi na ila tuya yurganda shunday o'rkasi qimirlab ketayotgan o'rkatishga o'xshagan boshlari jannatga bular kirmaydi jannatning hidini ham topishmaydi jannatning hidi shuncha shuncha masofadan topilib turadi ba'zi rivoyatlar bor besh yuz yillik masofadan jannatning hidi kelib turadi ammo bular jannatning hidini ham topolmaydi mana bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bizga bergan ogohlantirish yo'llanmalari birodarlar mana bu narsani biz har bir narsani eslab hozir biz nihoyatda oxirat haqida o'ylashimiz kerak bo'lib qolgan bu degan so'z hayotda ishdan chiqaring degani emas bu narsa ya'ni islom bizga shunday katta ne'matki bir ming to'rt yuz yildan keyin bo'ladigan va qiyomatgacha bo'ladigan holatlarni bir ming to'rt yuz yildan keyin bo'ladigan va qiyomatgacha bo'ladigan holatlarni bizdan rasululloh sollallohu alayhi vasallam ogohlantirganlar va shundaylardan bo'lib qolishlikdan ayollar ehtiyot bo'lmoqligi kerak erkaklar o'zining oilasini shunday bo'lib qolishligidan o'zining tijoratiga yordam berib qoladigan bo'lib qolishlikdan panoh istashlik kerak hozirgi vaqtda erkak ismli odamlar borki o'zlarida erkaklik g'ururi yo'q ayollarining tijorati bilan shug'ullanishligi bilan faxrlanadigan erkak ismli odamlar ham bor birodarlar mana bu narsa bizga tijoratning faqat tijorat bilan mashg'ul bo'lib ketishlikni o'zi birodarlar bu millatni yo'qotadi aksi bu millatni ichida hunarmandchilik va qobiliyatlar o'lib boradi qo'lidan hech narsa kelmaydigan bir bo'sh millatga aylanib qoladi birodarlar shuning uchun bu degan so'z yana takror aytamiz tijorat degan narsa yomon narsa degani emas birodarlar lekin tijoratning tosh bo'lib ketishligi hammaning maqsadi shu tijorat bo'lib qolishligi va hatto ayollari ham shunga yordamchi bo'lib mana tijoratda yordam bermaganligi uchun ayolini so'kishadi odamlar ammo besh vaqt namozni tahir qilganligi uchun so'kishmaydi ishdagilar shu tijoratdagi yordam tayinlangan narsani qilmaganligi uchun jang shundan bo'ladi tekshirib ko'ring musulmon deb atalgan xonadonlarda birontalarni xonalarida diniy husumat bo'ldimi oilasi bilan aksar tekshirib ko'rsangiz dunyoviy husumat birodarlar mana bu narsa bizga katta bir ogohlantirishlikni bildirmoqligi kerak hadeda bir kishi so'rabdilar ko'p so'ralyapti bu narsalar vitr namozini sufton namozidan keyin o'qiganmilar yo tun yarmidan keyin o'qiganmilar debdi vitr namozi masjidda farz namozini o'qilgandan keyin endi ruxsat bo'ladi vitr namozini rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari ertalab tahajjud o'qiganlarida tahajjudni ko'proq sakkiz rakat o'qiganlar uch rakat bilan o'n bir rakat bo'lgan yoyinki o'n rakat tahajjud o'qiganlar bir rakat bilan vitr qilib qo'yganlar deb rivoyatlar turli shu oxirgi 3 rakat vitr yoki oxirgi 1 rakat vitr. Abu Hanifa rahimahulloh 3 rakat vitr degan hadisni olganlar, oxiri 1 rakatni Imom Shofiy rahmatullohi alayhi olganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ertalab turganlarda tahajjud o'qiganlardan keyin namozlarning oxirlarini vitr qilganlar. Endi Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilarki, menga halilim vasiyat qildilarki, vitrni uxlamasdan o'qib olishligimga deganlar ya'ni ba'zi bir kishilarga shunday deganlar shuning uchun vitrni uxlamasdan turib o'qib olishlik eng afzal hozirgi vaqtda bizni ertaman o'zi farz namozga zo'rg'a turayotgan kishilarga nisbatan vitr namozini eng afzali bir tahoratlarni yangilab vitr namozini yotishligidan ilgari o'qib olishligi afzaldir agar qodir bo'lsa tahajjuddan ilgari tahajjudini o'qib, keyin tahajjuddan keyin vitrni o'qisa afzal bo'ladi. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qana o'qiganlar deb so'radilar, so'raganlarga javob haligi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam onalarimizni ismlari bilan chaqirganmilar yo farzandlarini ismlari bilan chaqirganmilar deb so'rayaptilar. Bu ham hozirgi bizi vaqtdagi nima ayollarini mana ko'p chaqirgan hadis shariflar bor ba'zi vaqtlarda ya aisha deganlar ba'zi vaqtlarda shu kun niyat bilan chaqirganlar ba'zi vaqtda odatda bir farzandi va oilasini erkalatib ba'zi so'zlar bilan chaqirishligi ham mumkin birodarlar buni ham qilganlar lekin farzandlari bilan nomi bilan chaqirmaganlar bironta ayollarini mabodo kun niyat islomda masalan mumkin falonchini onasi deb chaqirishlik mumkin lekin bizni bu yerda chaqirilishligini ham bir sababi bo'lsa kerakki ayol kishini nomini ham boshqa bir shovqin qilib chaqirilgan vaqtda shu narsadan ham ehtiyot bo'lib farzandini chaqirgan namo bo'lib turib chaqirgan bo'lishligi shu ko'rsatilgan bo'lsa bu ham menimcha yomon narsa bo'lmasa kerak mol so'ysa bo'ladimi dedilar aqiqaga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qo'chqor so'yganlar qo'y so'yganlar shuning uchun mol mol so'ysa bo'lmaydi demaymizu lekin qo'y so'yganlar shuni bilamiz kishi so'rabdilarki salla to'g'risida so'rabdilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam salla o'raganlar sallani davomiy o'ramaganlar masalan har bir namozga ham o'raganlar deb birov isbotlanmaydi o'raganlar Eid namozlarida va besh vaqt namozlarda o'raganlar. Davomiy o'raganlar deb bunga asos yo'q birodarlar. Shuning uchun bu sallani albatta davomiy o'rab yurishlik sunnat deb aytilinishligi to'g'ri kelmaydi. Sunnat bo'lib sunnati zavoidlardan, ya'ni bu sunnati muakkada emas bu. Sunnati zavoidlardan salla Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'raganlar deb o'raymiz shuni. Tushunarlimi? Davomiy o'ramaganlar. davomiy sunnatlarni mana ko'pchilik tark qilib yuradi misvoq davomiy bo'lgan hatto jon taslim qilayotganlarda ham gapirolmay qolganlarda ham shu abdurahmon ibn avf bo'lsalar kerak kirganlarida ko'zlari qarab shu kishiga ko'p qaraganlar bu kishi tushunolmasdan shunda e, misvokka ishora bo'layotganligini sezib misvokni berdilar va jon taslim qilishlaridan ilgari ham misvokni bir tutib shuni yozildilar shunda Shuning misvak masalan sunnati muakkadalardan birodarlar. Talabli ubashshirika ya Ali fa inna ghammal ayali sitrun minan nar bu hadis sahih emas birodarlar. Yozgan bu uzun hadis so'zlar shu so'zdan boshlangan, bu sahih emas bu hadis. Bo'laman desa, otasi bu rozi bo'lmasa boradimi yo yo'qmi deb so'rabdilar. agar masalan farzand ilm shariatdagi farz bo'lgan ilmlarni o'rganaman desa ota ona qarshi bo'lsa albatta borib o'rganadi farz bo'lganlarini masalan qiroat sahih bo'lmasa qiroatni o'rganadi farz namozlarda butun farz buyruqlarni bilmasa bularni bilishlikka harakat qiladi bunda boradi albatta lekin boshqa zaruriy bo'lmagan ilmlarni o'qishlik uchun u ota onasini rizosini tashlab ketmaydi bitta vitrni sabbihisma robbikal a'la ikkinchi rakatda qul ya ayyuhal kafirun uchinchi rakatda qul huvallohu ahadni o'qiganlari sahihmi deb shunday deyilibdi davomiy o'qimaganlari shu o'qiganlari rivoyat qilinadi ya'ni birinchi rakatda sabbihisma robbikal a'la va ikkinchi rakatda qul ya ayyuhal kafirun va qul huvallohu ahad tushunarlimi mana shu narsa bu yerda sahih bir davomiy o'qimaganlar lekin shu rivoyat qilinadi ba'zilar bir farzandimizni bir duo qilinglar dedilar ba'zilar masalan bir betob kishilarni duo qiling dedilar ba'zilar farzandi yo'q ekan alloh subhanava taolo farzand bersin duo qilinglar dedi alloh taolo bemorlarga shifo bersin ilm talab qilayotganlarga alloh ilm bersin alloh subhanahu va taolo farzandini kamolotini ko'rsatsin solih farzandlardan salohiyatli farzandlardan qilsin alloh subhanahu va taolo bu hozirgi ota onasi ilm o'qiyman desa unamayotganligini alloh taolo insof berib shunga muhabbat bersinki ilm o'qitishlikka sallallohu taolo ala xayr xalqihi muhammad va alihi va ashabihi ajmain alloh taolo darsimizdan foydalantirsin va shu darsimizni davomiy qilsin alloh subhanahu va taolo o'zi ofatlardan saqlasin alloh subhanahu va taolo islomga yordam berayotganlarga yordam bersin islomga zarar yetkazayotganlarga alloh o'zi kifoya qilsin alloh subhanahu va taolo mustazafin jahonni hammasiga ham alloh taolo yordam bersin sallallohu taolo ala xayr muhammad